Tie on tehty tytön tulla, ne on tanssia. Tie on tehty pojan tulla, potran korea. Tie on tehty tytön tulla, ne on vakiosta jolkottaa. Reporinnat reilottaa ja kilju kalojaan. Kun ei tuule tuheammat, koreammat näy. pellon persaakki punaisena käy, punaisena käy. Poikki pellon persaakki, josta jolkottaa. Reporinnat reilottaa ja kilju kalojaan. Kun ei tuule tuheammat, koreammat näy. pellon persaakki punaisena käy, punaisena käy. leijon sorean. Tuonut on tuonnen pataa, potran korean. Puinnon suolla sammakoita sinisukkia, niin on noita ne tosia pitkä tukkia. Puinnon noita mä tosia matavaisia, niin on niitä poikasia pirunpukkia, pirunpukkia. on sorean. Tie on tehty siun tulla, potran korean. Tie on tehty miun tulla, nei on sorean. Tie on tehty. ääni syömessä mun. Sirppi sormi suitukka ja tien sanotun, että siulla suitukkaani niin syömessä sun. Tyttö tietää tallustelee muassani mun, muassani mun. Onpa minulla mielessäni syömessä mun. Sirppi sormi suitukka ja tien sanotun, että siulla suitukkaani niin syömessä sun. Tyttö tietää tallustelee muassani mun, muassani mun.